السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نشكر الله سبحانه وتعالى kutukutanisha tena baada ya likizo fupi hapa msikiti wetu Masjid al-Khairat ili kuendeleza hizi durusi zetu ambao ni khas za kina mama <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kushukuriwa na yeye ndio anastahili شكور ليل نهار نا شكور الله سبحانه وتعالى نسهم يكم تكوزا نكم عظمش ولا سيويوت نسهم نسهم وإلا ما نادام حتى ما ليزا كم شكور الله سبحانه وتعالى مبكا كفاكوكي لذلك متومي صلى الله عليه وسلم أتوالي زيا kuna malaika toka waumbwe wamesujudu paka kiyama kisimame na wengine wamerukuu Allahu akbar fi sahihi muslim الله alayhi salatu صحيح asema attat as-sama wa huqqa laha an ta'it attat as-sama attat as-sama al-atit ni sauti inayotoka kwenye mzigo mzito kimpakia mnyama ukimpakia mnyama mzigo punda ama ngamia akitengea utasikia ule mzigo ukimlemea ule mnyama inatoa sauti inagongana kwa uzito ule mzigo sasa na mbingu nazo zimelemewa na uzito wa malaika walivyo wingi yani mpaka yatoa sauti sauti ya kwamba imelemewa imebebeshwa mzigo imelemewa hadha huwa ah, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa hukka laha anta it na imestahiki mbingu ifanye hivyo ni sawa sawa ikifanya hivyo kwa nini kwa sababu akaelezea sababu asema ma fiha mawdhi'u arba'at asabi' illa wa malakun sajid au raki' Allah akbar yani kila sehemu ya kuweka vidole vinne upana wa vidole vinne kuna malaika hapo wamesimama wengine wamerukuu wengine wamesujudu wengine wamesimama wanamwabudu Allah wanamshukuru Allah na kumwabudu mpaka kiyama kisimame hawa ni malaika hawa nani ni malaika na toka waumbwe shughuli yao ni hiyo wewe mimi na wewe ambao tuna wakati mwingine mwingi wa kufanya shughuli zetu ndio kabisa hatojafikia manzila hiyo ala kulli hal hii ni kukumbushana neema zilivyo Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu nani nikumbushana ibada kubwa hii ya kumshukuru kwa sababu ulama wasema kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ina faida mbili faida ya kwanza tazida neema uifanye ile neema ikazidi faida yake ya pili tahfadhha inahifadhi ile neema isiondoke hizi ni faida mbili utapata kwenye kumshukuru Allah ile neema itahifadhika haitaondoka na itazidi kwa hivyo hii ndo katika miza ya ibada kama ya shukuru na sisi hatujui tumshukuru Allah kwa neema gani maana tuogelea kwenye neema zake usiku na mchana hata hatuzijui hisabu yake na la shaka hii inatufanya tuishi hapa kwenye dunia ikiwa tunamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala na hii dunia hii dunia subhanallah ajib Allah ameiumba tofauti kabisa ameiumba na ghurur na manadhir za ajiba ameipamba hii dunia ikawa muftina yenye kufitini kisha akamtahini mwanadamu akampa taklif kwenye hii dunia kumwangalia ataishinda nafsi yake kwa kufuata maamrisho ama dunia itamshinda sasa sisi hapa duniani tupigana na dunia kuna vitu viwili ambavyo kwamba hatari hapa tupigana navyo dunia yenyewe imeumba muftina Allah ameirembesha imeumba na fitna kila aina ni mtume alayhi salatu wasalam عند tirmidhi fi jami asema inna ad-dunya hulwatun khadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha fanadhirun bima ta'malun dunia hulwa tamu ameiumba ina tamu ina shahwa fulani alafu khadhira khadhira yani kijani kijani maana yake ni ni kinaya ni kuonesha kinaya cha kukuzubaisha mwanadamu anapenda kutazama mandhari ya kijani ukienda bustani kijani ukitazama wasikia kupumbaa moyo sasa ndo dunia ile meumbwa imeumbwa kijani, yani imeumbwa na starehe kila aina. Kisha Allah akakwambia uziache hizo starehe, ufuate yake. Allah, huu ni mtihani mzito. Huu ni mtihani. Ndio mbele ya hadithi Allah akasema fanadhirun bima ta'malun. Ameipamba dunia akaiumba namna hiyo kwa ajili atakutazama mtakuja kutenda nini. Kwa hivyo dunia kupambwa hivi na kufanywa ina fitna hivi imefanywa kusudi na Allah ili kutahiniwa sisi tutakuja kufuata hizi starehe ama tutazishinda nafsi zetu tuiache starehe za dunia na tufanye yale ambayo kwamba ni yanufaa lidhalik hakuna jambo la thamani kwenye hii dunia <clears throat> kama kumtaja Allah dhikrullah dhikrullah subhanahu wa ta'ala hadha min ndo kwenye hadithi mtume aliziita albaqiyat as-salihat yani kila kilichokuwa duniani hakina maana yote isipokuwa kile ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwenye hadithi nyingine mtume alayhi salatu wasalam asema ad-dunya mal'una mal'un ma fiha illa dhikra Allah au aliman illa dhikra Allah wa ma walaha au aliman au mutaallima kwa nini mtume anasema hivi kwa sababu anaijua dunia ad-dunya mal'una dunia zilizomo ndani zote zimelaaniwa hazina maana yote zimelaaniwa kabisa lakini mwana mwanadamu ndo anakwenda nazo mbio subhanallah hizo vitu vilolaaniwa ndio sisi twakimbia nazo mal'una kisha akasema mal'unu ma fiha illa Aa, ah, sasa kuna vitu fulani Allah amevivua haviingii kwenye khasara na laana nao vitu gani illa dhikrallah wama wala isipokuwa dhikrullah dhikrullah ni am ni kusoma Qur'ani ni kuleta tasbih na tahlil na tahmid ni kusoma ilm alilm dhikrullah bila shaka kwa hivyo illa dhikrullah isipokuwa kumtaja Allah yani kusoma ilmu kusoma ilmu au aliman au mwanachuoni au mutaaliman au mwanafunzi hawa watu watatu tu ndo hawakufikwa na laana ya dunia wako duniani lakini laana hazikuwafika nani alim mwanachuoni au mwanafunzi anayetafuta ilmu duniani au mtu anokaa kumdhukuru Allah na kusoma Qur'ani na kusoma ilmu hawa watu watatu tu ndo hawafikwi na laana wabakiao wote wanaingia kwenye hiyo khasara Allah akbar lidhalik hii ni nasiha fupi kwangu mimi na kwenu kukumbushana namna gani hii dunia inavyokwenda isitughuri isitudanganye isitutoe kwenye ilmu isitutoe kwenye kusoma ilmu ya kisheria ambayo kwamba hapa ndipo penye usalama usalama wetu uko hapa kwenye kusoma qala Allah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nitamaliza hii kalima yangu fupi kwa hadithi muhimu ambayo kwamba ningependa tuizingatie tupele hii hadithi tuikariri sana tushaisikia sana lakini hebu tushakaa tukajiuliza ni kwa nini mtume sallallahu alaihi wasallam asema hivi hizo hadithi nilikutajia itakufanya ufahamu hii hadithi hadithi ya Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu warallah ampokea mtume alayhi salatu wasallam asema man kana akhira kalamihi min ad-dunya la ilaha illa Allah dakhala al-janna dakhala al-janna hii hadithi tuisoma sana lakini ushakaa kujiuliza ni kwa nini mtume asema hivi kuna hikma gani mtume sallallahu alayhi wasallam asema man kana akhira kalamihi min ad-dunya yoyote atakayekuwa maneno yake ya mwisho ya duniani alimalizikia na maneno gani la ilaha illa Allah hiyo ndo tamko lako la mwisho kutamka kwenye hii dunia basi dakhala aljanna huyo mtu ataingia peponi imma ibtidaan au intihaan lakini atamalizikia peponi ataingia peponi hii yakupa kuelewa dunia kima chake na kwamba dunia haina maana yote isipokuwa hii kalima angalia ukiwa wewe neno lako la mwisho kwenye dunia kulisema ni hii kalima utaingia peponi yani tazama kwenye dunia ziliomo zako zote mtume akuzitaja ametaja hii kalima dhikrullah bas ndio kwa hivyo ndani ya dunia kuna kila aina ya mambo hayo mtume hakusema ukimalizika nayo utaingia peponi alisema ukimalizika na dhikrullah ndo tanganya na hiyo hadithi illa dhikrullah au aliman au mutaalim kwa hivyo hata duniani ukatoka na dhikrullah ukatoka na hii kalima la ilaha illa Allah utaingia peponi kwa hivyo ina maana kwamba kitu chenye thamani ya pekee kwenye duniani ambacho kitu chenyewe ukimalizika nacho ni dhikrullah utaingia peponi nini dhikrullah hii ya kuonesha wazi kwamba hilo ndilo jambo tuloumbwa tuishi nalo wazi na la ilaha illa allah ni dhikri nzito sana hii kalima ni kalima tauhid sio kalima nyepesi kama tunavyodhania sisi hii kalima mtume allah alayhi wasallam asema ikipimwa uzito wake kwenye mizani itaangusha mbingu na ardhi na zile ndani Allah akbar yani kwenye mkono mmoja mizani weke la ilaha ila Allah na mkono mwingine mizani weke mbingu na ardhi na zilizomo ndani hii ilaha ila Allah itashinda uzito wake kwenye mizani Allah hii si kalima ya machezo lakini haiwezekani wewe umalizike duniani na kalima hii ikiwa hukuishi nayo hautawafikiwa kabisa mtu ameishi ni mushrik mushrik maisha yake yote kuburi khurafi kuburi mushrik wal billah wafikiri watatamka kalima hapana Allah hatomthibitisha kumalizika nayo kwa sababu hakuishi nayo hakuishi nayo lidhalik hii ni nukta badia lazima tuifahamu kwamba ukiishi na tauhid ndio mara nyingi mtu huyo huwafikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala akamalizika na kilima bora ambacho kwamba hakuna bora duniani isipokuwa hiyo kwa hivyo Eh, hii ni tambihi na tadhkir sitaki tuendelee sana tukakosa kusoma lakini hakikatan saa nyingine nyoyo zahitajia mambo ya raqaiq mambo ya kulainisha moyo maana moyo huwa mgumu wa binadamu baada muda ukikosa dhikr huwa mgumu sasa tukirudi tena kwenye vikao vyetu vya dhikr ni vizuri kupiga msasa moyo kwanza kulainisha kutayarisha ndio kuanza kusoma ilmu ilikuwa tukisoma lakini lazima tuupe chakula chake moyo ambao ni kuupa raqaiq hii itakusaidia kukutia hamu kuweza kutaka kumjua Mola wako na kumsoma Mola wako na kuhudhuria na kufaidika طيب mimi nitakomea hapo kwenye hiyo kilima yangu ya nasiha ama kuhusu hadithi tulikoma hadithi ya 38 hivyo leo tutasoma hadithi ya 38 asema المؤلف احرصي على بذل الصدقه fanya bidii ewe mwanamke fanya bidii ewe mwanamke kutoa sadaka ma'a sakha'in nafs pamoja na ukarimu wa nafsi pindi unapotoa usitoe ukiwa munkamish moyo wako chukia ha. toa ukiwa na saha ukiwa na ukarimu usitoe kwa kuchukia au kwa kusuta pengine mpaka unapotoa kwa moyo wako umekirihika la ukitoa utoe na moyo wako uko na saha uko na karam uko na jud hii ndo sadaka nzuri ambayo inatakana mtu akitoa atoe hivyo hususan wanawake maana wao zaidi wamekokotezwa sana kukithirisha sadaka kuliko wanaume wanawake kisheria wamekokotezwa zaidi sadaka kuliko wanaume kwa sababu ya makosa fulani wanaofanya sana Mtume عليه alituelezea kwamba kwa sababu hiyo ndo ataka wao wakithirishe kutoa sadaka sababu gani sababu wanakufuru neema za mume takfurna al-ashir takfurna al-ashir wal-ashir az-zawj wanakufuru neema za mume sana mume atafanya kufanya kila kifanya haonekani amefanya ndio tabia ya mwanamke sasa kaambia mara nyingi akithirisha sadaka ili ifute madhambi hayo takfurna al-ashir wanakufuru mume yani neema zake watukthirna shakat na wanakithirisha kushtakia ah sina hiao sina hiao hata nyumba hii haina madirisha haina mlango pazia hii kutoka mwaka yana haijabadilishwa pazia moya chombo hiki toka niolewe chombo ni hiki hiki sijabadilishiwa hadha shakat tishtaki hada tishki hada hii tabia ya mwanamke eleweka sasa basi kama tabia yake mtu atasema ah lakini mwanamke sisi maumbile yetu hivyo ndio basi toeni sadaka sana usiseme sisi maumbile yetu alafu ukakomea hapo umeambiwa kama maumbile yako ni hivyo ukithirisha utasadaka na hiyo si tabia nzuri yani mtume anatukataza mwanamke kuwa na tabia hiyo bali Ibrahim alayhisalam alimwamrisha mtoto wake Ismail alayhisalam amuache yule mwanamke wa kwanza sababu ni ni hiyo tu alipomuuliza hali akamwambia ah hapa hana mbee hana nyuma kuna lolote aweza pita siku mbili tatu atakuja na tonge moja la sima khalas kuna chochote basi akamwambia mtoto wangu akija amwambia babako kwambia badilisha kizingiti cha nyumba maana nyumba ni kiingilio kizingiti kiko mlangoni sasa ikiwa mlango ni hivi je uko ndani ndo akamwambia mwambie badilishe kizingiti yeye hakuelewa kwamba yeye ndo kizingiti akamwambia basi babangu amkwambia hivyo akamwambia alhiqi bi ahliki nenda zako kwenu talaka yako kwa sababu babangu ameniambia kizingiti ndio wewe sasa nikubadilishe kwa hivyo mwanamke ukiingia tondo uso wa nyumba yako yote ikiwa atakukashifu kwa mlango sasa ukiingia uko ndani ndio maana mbio akamwambia mwana eh, badilisha mke hii tabia ya kuongea ongea sana aibu za mume juzu kwa hivyo kwa kosa hilo ndio mwanamke akaambiwa yeye eh, zaidi akithirishe kutoa sadaka ili ifute madhambi kama hayo na sisemi ni wote alhamdulillah khair mawjud wako wanawake wamefundishwa sasa walillahilhamd. alhamd na kila ukiwauliza alhamdulillah kila anachokipata kama yashkur anashukuru na anasubiri na anastiri si anakashifu nyumba yake kwa wengine la shaka hadha min alkhata thumma dhakara hadith abi umama qala an abi umama رح... عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كنا يوما في المسجد أسمى سكموجة tulikuwa msikitini julusan tumekaa ونفر من المهاجرين والأنصار na tulikuwa kikundi cha masahaba muhajirin na wale maansar tumekaa msikitini hakusema wamekaa wafanya nini imma wasoma Qur'ani au wafanya kufanya asema fa arsalna rajulan ila Aisha hawa mara nyingi ni wale ahli sufa walikuwa msikitini hawana pa kukaa na wamekuja kutoka nje au ghadha au kadha sasa mtume sallallahu aliwaekea sehemu msikitini wapumzike sadaka ikija watakuwa wakinufaika nayo au chochote sasa wakamtuma mtu mmoja aende kwa nyumba ya Aisha liyastadhina aombe ruhusa ya kuingia ili awateftie haja yoyote yani ya chakula kama kuna nyumba chochote kwa nyumba ya mtume imebakia waeletewe pale msikitini na wao wapate kula sasa wakamtuma mtu aende kwa nyumba ya Aisha fadakhalna alaiha <clears throat> tukaingia yani huyo mtu ili ruhusa alafu aingie nyumba ya mtume sallam au lisi sasa wao wakaenda wakaingia kwa Aisha radhiallahu anha qalat akasema sasa nani anaelezea Aisha simule hicho kisa walipokuja wale amwambia dakhala alayya sa'ilun marra dakhala alayya sa'ilun marra awasimulia awambia awasimulia nani hama ansar hawa masahaba siku moja alinikujia mimi mtu sa'il ambaye anaomba haja anaomba haja hawa walimtuma mtu kwa Aisha Aisha radhiallahu anha hii jawabu yake ilikuwa ni hivi siku moja alikuja kwenye nyumba yangu sailun mtu anaomba yani haja chakula au ghairi dhalik wa indi rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kwenye nyumba yangu alikuwa amekaa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa pale nyumbani huyu mtu akija kuomba haja asema Aisha fa amartu lahu bi shay'in nikaamrisha apewe kitu atafutwe kitu nyumbani apewe thumma da'awtu bihi kabla ya kutoka yani baada ya kupewa kitu kabla hajatoka sema Aisha nikamuita fanadhartu ilayhi nikatazama kile alichopewa yani kiwango gani amepewa kingi au kidogo fanadhartu ilayhi yani ila alqadr alladhi u'tiya nimetazama kile kiwango cha chakula alichopewa yani kingi amempewa kidogo alipomdadisi Aisha kumuona anaangalia angalia kana kwamba eh huyu bwana sijakenda na kitu kingi yani nyumbani ukawa upungufu faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumsa sallama kamsuta Aisha kwa hiyo tabia yani angemwacha yule bwana akaenda asimtie haya mbona mmuita yani alafu umwangalia mikononi ambeba nini Mtume sallallahu hakupenda hiyo tabia. Akamsuta mke wake Aisha akamwambia ama turidina alla yadkhula baytaki shay'un wala yakhruja illa bi'ilmik yani wewe hivi hutaki kiingie chochote nyumbani kitoke bila kujua Yaani wewe unataka kiingiacho ujue na kitokacho ujue ah yaani tabia gani yani amkemea kwa sababu amemshika yule mwenye kuomba kwanza anaangalia anatoka na nini sio sasa mtume amwambia ama turidina kwani wewe hutaki alla yadkhula baitaki shay'un wala yakhruja illa biilmik hutaki kuingia chochote nyumbani na kitoke chochote mpaka ujue kiwango gani kimetoka la shaka hii hakupenda qultu Aisha radhiyallahu anha akasema naam naam naam maana yake nini siku zote uslubu ya nafi ikitangulia naam huwa ithbat naeweza kuwa nafi naeweza kuwa nafi sasa Aisha aliposema naam je yuwakanusha hii suala ama athibitisha yahtamil wajhain huenda amekusudia naam eh mimi nataka hivyo kiingiacho kitokacho nijue nataka hivyo na huenda naam yani haastakihifu sitaki sitaki kwamba kiingiacho kitokacho ati lazima mimi kiwango chake nakijua la mimi nataka Allah animiminie bila ilmu huenda hii huenda hii ulama sana lakini alqarib ni kwamba anna Aisha huna yuthbit kwamba naam mimi nataka hivi si lazima kiingiacho kitokacho nijue kwa hivyo nkana kwamba amekubali eh ishara inaonyesha siyaka ya hadithi kwamba amekubali sasa mtume akamwambia natija yake ukiwa na tabia hiyo natija yake ni nini yani hiyo si tabia nzuri usifanye kwa sababu lao utakuwa wafanya hivyo kingi kuna kiingiacho nyumbani kitokacho atakuangalia na kudadisi na kukipima kiwango gani kimetoka kiwango gani kimeingia na mtume alikuwa pale mwani mume yuko kwenye nyumba mbona yeye hakuangalia yani eh ah, baadhi ni saa kidha sasa mtume akataka kumfundisha kwamba tabia hii si na ukiwa na tabia hiyo sikiza maafa yake qala mtume akamwambia mahlan ya Aisha aliposema naam eh, nataka hivyo basi akamwambia mahlan taratibu subiri wacha nikuelezee athari yake mbaya hiyo jambo akamwambia la tuhsi fayuhsi Allahu alayki la tuhsi fayuhsi Allahu alayki la tuhsi usiwe mhasibu daqiq usiwe saa zote wahesabu tu nyumbani hii imeingia hiki kimetoka hapa pampungua hapa hapa pamezidi usikuwe na tabia hiyo ukiwa na tabia hiyo ya kupima kila kitu kwa mpango kwa kupima utasikia mtu kwamba ah mimi bwana mwezi mzima nishajiwekea kipimo ni hivi sitaki kibadiliki ukiwa na tabia hiyo fayuhsil Allah Allah atakupimia al-asl rizqullahi wasi' riziki ya Allah ni pana kuliko makadirio yako Allah yarzukuka min haythu la tahtasib alaysa kadhalik sasa ukiwa na tabia hiyo ya kila kitu hisabu kila kitu mahesabu basi Allah naye atakuhesabia na Allah akikuhesabia hautaweza atakufinyia riziki atakufinyia na utasema oh utapiga kelele pia oh siku hizi mimi riziki imefinyika kidha kidha kidha sababu wewe ni mtu wa mahesabu tu saa zote upige hesabu ah umetoa ngapi umeingia ngapi umetoa ngapi ah usitoe tena kwanza na sasa toa kiwango hiki hiki kingi hiyo inaitwa ihsa kuhesabu kila kitu nyumbani sasa mtume amkataza mke wake temu ya kutoa usihesabu hesabu piga kuta toa tu usawa eh kwa sababu ukianza kuhesabu hesabu riziki itakuja kwa hisabu itakuja kwa wingi vile unataka na Allah subhanahu wa ta'ala anammiminia mja wake mtume صلى الله عليه وسلم asema nini yadullahi mal'a sahaa'un bil-layli wan-nahar ara'aita anfaqa منذ أنفق يوم خلق السماوات والأرض ما ما يغل نعم ما يغيظ يعني حديث يجينا يد الله ملأ ما يغيظ من نفقته إلا ما يغيظ المخيط إذا أدخل البحر الله eh Mtume صلى الله عليه atuambia mkono wa Allah umejaa umejaa sahaum bil-layli wa mimina tu Allah yuwamimina hatoi tu humimina ata kwa waja zake usiku na mchana usiku hakuna siku Allah amesimama kutoa watoa tu eh kwa hivyo usijifanye una hisabu hisabu nyingi pata kumwangalia huyu maskini ampewa kiwango gani mwambie ah bwana iko kingi hebu punguza kidogo la kwenye sadaka usipime pime wewe toa tu bora iwe iko usihesabu toa sasa ukiwa na tabia hiyo kama huhesabu ndo Allah ataleta nyumbani bila hesabu pia ataingiza kwenye nyumba yako kila aina yaingia kwa mlangoni yaingia kwa madirishani yaingia kila mahali riziki kwa sababu na wewe chemu ya kutoa ufanye ihsa ufanye mahisabu kuna watu wengine ni hivyo mpaka kutoa yeye kuna procedure ipite apite hipi apite hipi hata kifika kwenye natija kwamba sasa yuwatoa subhanallah kwamba bana mbona ah, ah kwani sisi hujiendea bana sisi ni watu wa hisabu bana mimi kiwango cha wiki na kijua kiwango cha mwezi na kijua subhanallah kwa hivyo usijihesabie nafsi yako ikiwa Mola wako mwenyewe wakupa bila hisaba kumiminia kwa hivyo hii tabia mtume amemkataza mke wake asifanye kwa hivyo si tabia inayopendekeza kisheria kama kiko yetoa si lazima upige mahesabu mengi hakuna basi na pindi unapotoa sema ah ngoja ngoja rudisha hii nyingi punguza kitoa toa la tuhsi usipige mahesabu pindi unapotoa sadaka bora kiwe kiko yetoa fayuhsi Allahu alayki na Allah naye atakupimia wewe ukiyapimia wewe ukimpimia yule mwenye haja na Allah atakupimia basi sio wapimia wenzako wawapa kwa kiwango utakacho wewe basi naye Allah sasa atakufinyia atakupa kwa kiwango atakacho yeye pia Allah subhanahu wa ta'ala rawahu Abu Dauda wan-nasa'i qawluhu alposema la tuhsi ay la ta'uddi usihisabu la ta'uddi قوله البسمة مهلا مهلا يعني صبرا صبرا صبري بمعنى مهلا السائل يعني المسكين من حاجة السائل يمتل كجا كومبا حاجة يتكولا حكو يكوليز سؤال علم يكو يكومبا صدقة ومتومي عليه الصلاة والسلام نالك توكيا توكيو كما هنا في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد الأولى فائدة يكوانزا الحديث دليل على جواز السؤال عند الحاجة إليها الحديث أي حديثي دليل ندليلي على جواز السؤال كما يجوز كوامبا عند الحاجة إليها أكيتجيا يعني مسلم عنده فقر عنده مسكنة الله من مهنجنا امتحان وفقارة نهانا basi akifikia kiwango ameshindwa kusubiri yajuzu kumuomba muislamu mwenzake haja la maana fi hadha akihitajia lakini akihitajia ama kufanya kuomba ndio kazi ala haram majus kuna baadhi ya watu kuomba kazi iko kwenye barnameji yake siku fulani mahali fulani siku fulani mahali fulani siku fulani mahali fulani hadha khata majus maisha yake yote huomba أعوذ بالله هذا من الغلط والخطأ في بعض الناس lakini mtu huomba idha ihtija akifikwa na haja na haja haikushiki kila siku itakushika siku fulani ambayo umemiminika wa ila hakuna mwanadamu aliyokosa haja haja za kuna ile haja mzito ile kulemea ama haja ndogo ndogo unavumilia unabeba haja mzito sasa imekulemea mambo mbali waweza kuomba lakini maa anna taaffufa afdal maa anna taaffufa afdal ukijiziwia kutoomba la shaka hiyo ndio bora la shaka hiyo ndio bora zaidi lidhalika imekuja makemeo <clears throat> makemeo kwenye hadithi makemeo makali kwenye hadithi <clears throat> Mtume عليه الصلاه والسلام amesema kwamba eh alladhi yas'alu an-nasa يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم والحديث في الصحيح تمسى سلم سيما الذي يسأل الناس يقول يولنا أمبا أمبا واتو سازوت نيبا نيبا نميم نيبا إيه؟ هو يأتي يوم القيامة أتففلي وأتكوجة كشو آخرة وليس في وجهه مزعة لحم وصواك ووتو تقوهون نياما نفوبا لوبت kila mmoja ah wewe ulikuwa muombaji duniani alikuwa naomba huyo watoto watamjua tafedheheshwa kesho akhira kwa hii tabia ya kuomba omba sasa zote lakini muislamu amefikwa na haja ana maradhi thaqil hawezi kwa matibabu akaomba mimbab at au na njaa yammaliza عنده أولاد عنده كذا عنده كذا حكا أمبا مرة مرتين للحاجة ما في هذا لا مانع na watu saidiana akiwa na haja kama hao waliokuja nyumba ya mtume kuomba sadaka na Aisha akampa radhiallahu anha warḍaha kwa hiyo ni faida ya kwanza ya hii hadithi ثانيا فإذا بيلي حديث وفيه مشروعية الاستئذان عند دخول البيوت قال أرسلنا رجلا إلى عائشة ليستأذن ili aombe ruhusa kwanza eh idhan kugonga kubisha hodi na katika adabu za majumba usende nyumba ya mtu kaingilia tu piga lango wewe ingia kama askari ha bisha kwanza ukipoa ruhusa utaingia ndo maana istidhan istidhan ni mpaka uambiwe pita sio hodi ushangia kuna wengine hubisha hajajibiwa yuko ndani hadha khata bila shaka ukisha kubisha subiri huenda mtu hajaamua haja, haja kukuruhusu kuna mambo anarakibisha pale ndani huenda kwenye mwenye kujistiri ajistiri huenda kama kuna kitu kimekaa makosa kirudishwe sawa sawa wewe unataka wengine akishakubisha hodi mubashara funguliwe kabisa mlango na ukasirika eh kadha kadha la la la maemba ya yasbir al yasbir baada ya kugonga mlango subiri na sunna mara tatu mara tatu ikishakwisha mara tatu hukufunguliwa basi nenda zako hadhi ya sunna mara tatu ikifika hukufunguliwa tashikandia uende zako utakuja siku nyingine sio masala hodi we mguu uko ndani na pengine ukasirike kwa nini umecheleweshwa kuitikiwa la shaka hadha من الخطأ ومن الغلط والإنسان يصبر والإنسان يصبر نعم ثالثا كتك فوائد الحديث وفيه الإنكار على تدقيق الأمور اليسيرة في البيوت الإنكار حديثي يكمية كفواتلي أفواتلي أكو حسابو حسابو مبو مدوغو مدوغو نيمان وكاو متونا حسابو حسابو ولا سيما أمور الصدقات تنا سنة سنة مامبو يا كتوا كتوا توا صدقة كتوا شكولا نيمان ما ينبغي التفتيش والتنقيب wat-tadqiq kwenye mambo utamkuta mtu afuati ah hapa hapana huu mkebe wa chumvi ulikuwa nusu jana mbona leo umefika hapa uambiwe tu kwamba amepewa mtu sasa shil faida <laughs> istastafid min dhalik baadhi الناس عندهم امور عجائب عجيبه mpaka pengine mwanamke ufanya hofu ah mimi hucha bwana huyu bwana atakuja kufuatilia mpaka ichumvi mbona jana mimi la mambo madogo madogo kama haya mambo ambayo kwamba ni zile almaun hata hazifuatiliwi hazifuatiliwi ndio mtume sala akasema la tuhsi si hisabu hisabu mambo mfuatilia mambo madogo madogo kwenye nyumba mtu apige kelele asema ah mimi nilipotoka jana huu mchele ulikuwa nusu mbona umepungua ulijuaje mpungua ina maana weka alama sasa huko kuweka alama ndio umekatazwa sasa wewe tumia kama kiko waliosiwekea alama na mwingine akija kitumia hutotambua lakini ukiwa saa zote weka alama uchora na mstari kiondoka ule mtele upige mstari hapo kipungua <laughs> au sukari au munyu au masala a'udhu billah hadha utajitia pressure wewe mzima eh wewe mwanamume utajitia pressure jana mimi nimeleta vitu vya thamani ya 3000 angalia sasa wiki moja mbili zimezie umekula wewe amesaidiwa jirani shfi la tuhsi fayuhsi Allah ale na utabakia siku zote mambo yako ni hisabu tu hutoendelea kwa sababu wewe wahesabia wengine ukitoa wahesabia wengine kwa hivyo mtume akataza tabia hii kufuatilia kwenye nyumba mambo madogo madogo ambayo kwamba yaachiliwa sukari mpungua munyo mpungua ati masala mpungua mtee mpungua amesaidiwa mtu maskini fakir mafi mushkila hala na kwa hiyo mwanamke au mwanamume amekataza tabia hii mambo yale mazito kwenye nyumba mambo yanaelekea kwenye munkarata na mengine la lazima ufuatilie wala kuna kusema ah huyu bwana amezidi bwana mpaka kwenye chumba cha mtoto anachungulia naam watachumba hata chini ya kitanda cha mtoto nitakuja nichungulie niinue na godoro niangalie chini ya godoro mtoto ameweka nini kwa sababu hiyo kazi yangu na wewe mama wa nyumba hauna haki kuniambia mi baba nisifanye hivyo hiyo ni wajibu wangu Allah amenipa an ar'a hadhihi ar-ra'iya ni mchungi madamu mchumba cha mwanangu taingia nifungue paka sanduku lake niangalie ameweka nini niinue godoro nirudishe eh hadha na huku ndio kuwa mtu ana raia wake anamfuatilia sawa na sharia yataka hivi ama mambo mengine sasa madogo utakuta tufuatilia haya si muhimu ndio sisi tufuatilia hapa pampungua nini hapa mbona pana hivi la ya kufuatiliwa ni hayo ya muhimu na mama wa nyumba asimvunje moyo baba kufuatilia mambo kama haya ile ni raia wake ataulizwa bal eh, hadithi adhuni ni athar ama ni hadithi nasema kullu khutwa kila nyayo mtoto wako ile nyayo akiinua kutembea anta masul mtoto wako akiinua hatua kutoka nyumbani wewe ni masul mpaka yarudi sasa utaniambia mimi sifuatilie abana hadha ma yajuz hadha ama mambo mengine sasa hayo ya mchele na sukari na kutoa hayo ndo tumeambiwa tuachilie na ule mwanamke awe na akili pia kutumia cha mumewe atoe kwa kiwango cha kutoa cha kuhitajika pia naye asinuia watatanichambua tamfua sawa sawa huyu ah qaida ni ile tuliyosoma kwenye hadithi ya Hind radhiallahu anha eh khudhi min malihi ma yakfiki wa iyaliki chukua kwenye mali yake kinachokutosha wewe na wano lakini usivuke hapo kumtia israfu majus kwa hivyo utatoa bil ma'ruf utatoa bil ma'ruf sio wewe watoa kwa kusudia kutia hasara kusudi huyu bwana ni muoneshe hadha majus rabi'an katika fawaid za hadith وفيه الحث على الصدقه بغير حساب وفيه الحث على الصدقه بغير حساب hadithi yatuhimiza kutoa sadaka bila kuhesabu hesabu haya leo bwana eh mwezi jana tumemmepeleka laki mbili chache haitoshi hiyo eh tuhasib tuhasib almu'min hata iwasahau ametoa nini yeye hamu yake ni kukubaliwa kuliko hisabu alotoa hakadha almu'min yani ukimuuliza umetoa nini hata hayamba atasisahau atasijui ninatoa lakini mimi naomba Mungu kabul huyu ndio mu'min sifa yake yasalullaha alqabul na anaogopa amali yake isikubaliwe lakini sio wamuhisabia Mola wako eh mimi bwana nikifanya sawa eh kwa mwaka mzima pesa nilotoa mimi kwa sadaka tu chini ya laki tano eh wamuhisabia haya wamuhisabia nani wamuhisabia nani wewe watoa kwa ajili ya nani kwa ajili ya Allah sio sasa wamuhisabia Mola wako ni hajui mtoa ngapi yeye yajua Allah umetoa ngapi sha ma yahitaji kwa hivyo pande ya sadaka wewe toa tu ndo kazi yako kuhesabu achana nani wewe muombe Allah kabul wakukubalie ile amali yako na hii ndio mtume sallallahu alivyotufundisha na ukifanya tabia hiyo utafanya kuifanya dhiki riziki yako itakuwa sasa naye wapimiwa kwa dhiki Allah subhanahu wa ta'ala ataacha kukumiminia kama anavyomiminia waja wake wengine khamisan katika eh, fawaid za hadithi fihi أنه إذا أحصى وتتبع mtu akifanya hisabu na kufuatilia sana kile anachokitoa ahsa Allahu alayhi lana aljazaa min jinsi alamal utalipwa kulingana na amal si wewe hesabia pindi unapotoa sasa na Allah atakuhesabia kikupa atakupa pia kwa kipimo finyo kwa sababu wewe pia ukitoa unafinya na yeye Allah atakufinyia kwenye kwenye kukupa sasa kama mtu ah siku hizi bwana mwaka mzima niko pale pale sijaongeza chochote eh sasa wewe pia huku ukitoa wapiga hisabu ukifanya sadaka wa hisabu umehesabu kadhaa umehesabu kadhaa la hiyo si mzuri lidhali utalipwa kwa jinsi ya amali yako uliyotenda pindi unapotoa wahesabia maskini na wewe Allah akikupata kuhesabia sasa takufinyia kama unavyowafinyia wale fukara sadisan faida ya mwisho wa hadith wa fihi alhath ala husni tawakkuli ala Allah hadithi inatuhimiza husnu tawakkul husnu tawakkul tawakkul nzuri umtegemea Allah kwa vizuri wa adamul imsaki na kutofinya kutoa khashyatan nafad kwa kuogopa kuisha ah bwana mimi sasa hii eh aogopa ogopa angalieni maansar radiyallahu anhum wangekuwa na tabia kama zetu eh kungekuaje wale muhajirin ingekuwa vipi waliwatukua wale muhajirin mtume aliwaambia hawa ndugu zenu wafanyeni ndugu wakurubisheni iwaje mtu amwambia mwanzake hii shamba yote tukua vuna nenda kauze Allahu akbar mimi nina nyumba mbili chukua hii moja chukua kaa wewe na familia yako na kama hauna bibi mimi nakuozesha na binti yangu na ukhti yangu na nani amozesha kaa Allahu akbar fena hadha alqulub waliwapa wale muhajirun bila kuwapimia wayusiruna ala anfusihim wanatanguliza wengine kuliko nafsi zao walau kana bihim khasasa hata kama wana ufukara faqr alkhasasa alhaja alfaqr angalia wana ufukara na watoa watoa nini sasa na wao mafakir mbona Qur'ani wasema wanatoa na wao wana haja fukara Allah ndio ujue mwenye kutoa si mwenye nacho tu hii pia ni darsa kwa wengine kwamba ah ataka fulani toawe hutoa na wewe leo utatoa lini hatazama wale wenye nazo tu huyu mbona hajatoa huyu mbona na wewe utatoa lini hii aya huioni hawa mafukara na wakitoa kwa hivyo ina maana kutoa ni kulingana na usawa wako sio lazima utajiri ah, ah. ile haja yako usawa wako ndio utakapo kutoa kwa hivyo hadithi yatufundisha husnul tawakkul hawa ansar kama hawangekuwa na tawakkul sawa sawa wafikiri ni rais wewe kutoa shamba yako kutoa nyumba yako kutoa chako hapana mchezo shekhi ngale kisa cha Saad na na, na Abdurrahman bin Auf tumelefanya ikha baina Saad na Abdurrahman angalia nilivyofanya akama lakini mimi bwana mimi na rais zuri eh nionyeshe soko wa nionyeshe tu soko walikuwa kurama radhiallahu anhum waradhahu lakini alimpa kila kitu chake kumwambia Abdurrahman chukua fanya kazi wala kusema oh mimi chukua hii chukua hii mimi alimpatia kila kitu ma yufakir kwa nini kwa sababu mutawakkil ala Allah anajua yeye kesho akitoka tu atachuma atapata zingine hiyo ndio maana tawakkul tunayokusudia ni tawakkul ya ahli sunna sio tawakkul ya ash'ariyya ambao kama yulghuna al-asbab tawakkul ya ash'ariyya ni ile tawakkul ya tablighi jamaatu tablighi tablighi atakwambia tawakuli yake wewe ingia msikitini ujifungie chakula itakuja umwatia nani nyumbani umemwatia Allah na mtume wake na mwatia Allah na mtume wake mashaallah eh nyumbani kuoze kuvundike yeye eh, hii si tawakkul hii ni tawakkuli ahli bid'ah ya ash'ariyah tawakkuli ahli sunna ni kufanya sababu na kumtegemea Allah watoka na huku moyo wako umemlekea Allah waenda kutafuta na huku moyo wako fanya nini amlekea Allah Allah subhanahu wa ta'ala asemaje famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi ama amekwambia jifungie msikitini ngoje riziki ah amekwambia famshu fi manakibiha tembeeni kwenye mgongo wa ardhi mtefute wa kulu min rizqi na hiyo ndio tawakkul ama mtu kugura nyumbani kuja msikitini kupiga kambi kulala siku 40 siku mwezi mingapi mwezi mingapi kwake ametupa akiulizwa sema mimi nimemwatia Allah Eh, hii si tawakkul hii ni tawakkul hii ni uzembe huitwa uzembe sio tawakkul alitufundisha mtume alayhi salat wasalam kwa hivyo hii hadithi ni darsa kwa mwenye kutoa sadaqa atoe akiwa ana moyo asiogope ogope pindi anapotoa usifinye finye toa mimina wewe toa Allah subhanahu wa ta'ala ataleta kwa njia nyingine bora tu moyo wako mlekee Allah alafu ufanye sababu uangalie Allah subhanahu wa ta'ala namna atakavyokutia baraka kwenye kile ulichokitoa na atakupa adhaaf adhaaf ulichotoa wallahi hadha mujarrab wewe utatoa kumi utapata 50 mpaka utashangaa subhanallah hii imekuja kutoka wapi min Allah min Allah subhanahu wa ta'ala naktafi bihadha leo tutakoma kwenye hii hadithi moja insha Allah ta'ala tutakuja kusoma kwa vizuri آه، درس زنوفوات بإذن الله تعالى نكتفي بهذا القدر كما كنا سؤالا أن آه، تسكيز موجا إن شاء الله